radiyo isanganiro isaha zibiri z'ijoro hano i bujumbura na hose uri kuradukurikiranira ku gataka k'u burundi tuvuge tuti mwiriwe kuri mwebwe muri mu burundi hamwe na mwaramutse kumbure kubadukurikira muri aho bukeye muri ano masaha mwiriwe rero canke mwiriwe bivana naho muri kumara dukurikiranira Kaze mu kiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa maki ikiganiro kibaha kajyo ko kubamenyesha amakuru ngaho mukadushikiriza amakuru tutamenye ahiwanyu kugira ngo kumbure eh, twebwe hamwe n'abandi bakurikira radiyo isanganiro ku mirongo yacu ya fm mirongo inani n'icyenda n'ibice n'ubujumbura yaho ku ijana rimwe hanini hashoboka hagati mu gihugu hamwe no kuri wesitati akaburungu isanganira akaburungu wowe na kuba dukurikira bari mu mahanga ku isaha zibiri z'ijoro n'iminota umunani ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki aho mutubera abamenyeshamakuru baha iwanyu mukatubwira amwe mu makuru yahabaye ariko tutashoboye cyangwa tutashotse tumenya hmm. mu ikivuko kigiye gusubira kigiye kubakwa mu mugambi wo korohereza urudandaza mu karere k'ibihugu bya afurika y'ubuseruko urumva yuko ari ibintu bikomeye cyane ibintu biba bidasanzwe irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu batwumviriza muri mu gatumba karere gakunda kubangamirwa n'imyuzurira munywanyi wa mbere ku murongo mwiriwe mwiriwe neza ubaye uwa mbere tukwitende nitwa yozefu yoze utwakuyuriye ndi mu nkenga nkenga busoro yego mu gisagara cya bujumbura yego joseph irindi mwe twavuga ko arinde ni yozefu irindi ntarindi ah, mm, nkengabusoro mumeze neza agayotse yego duga ku ijambo rero ngahe dufise mm. eh, mhm. kwimburuka kubera bakuramo umusenyi n'amabuye baroporamo eh, n'amabuye bica bigira ingaruka iza kumaromagura imisozi imeneka mhm. ko n'ibyo hava zisikirwa hari abandi bahora bibaza ko kuropora kumbure bituma ahubwo uruzi ruguma ah, aho rwahora ruca kugira ngo ntirutere imihana y'abantu damage apiye ariko inyishu mwagiye muhabwa kugira ngo muvuge ko byananiranye niza inyishu nta n'umwe abemeye ahubwo baguma baguma biyamiza abo bantu bagize ngo baraje hmm. ngo umenya nta na kimwe kiba cyahindutse yodze uri kurancanga uvuze uti nta n'umwe abyemera yemera iki n'ibiki batemera aha muma bamaze kuvuga ko bitemewe kuropora abo baropora babyifashemo gute barabandanije cyangwa barahagaritse bo baguma babandanya mm. mugabo wituye abo bashefu abo bashefu nabo mhm. nta na kimwe badufasha mwabekerana kuharopora kandi baravuze yuko hataro bitemewe kuharopora icyo nicyo gitangaje rero fuma ahubwo twarondera nk'abategetsi bo fuma bazana bakabahagarika ni ukuvuga ubu ingorane ihari imvugo ntijyana n'ingiro abarongozi bati ntibyemewe kuropora muri urwo ruzi ariko abaropozi bo bakaguma ku kivi bishimikiza ikigayotse ntituzi kino bishimikiza twaravuye twandikira amakete abasikirangari harimo n'umusikiranganiro mhm. wa mbere mugabo barabasomeye ibyo barungitse ho kizira ko bakirirayo mugabo byahereye ngaho barabandanya uti rero uruzi ruri mu gutwara abantu kubera ko inkengera zago zamaze kononekara icokorwa mu makuru masha ubona ari icyaha isokorwa ni uko budutabara banza barufoza barupfara muri urwo ruzi aho bagenda kubaka iyi none nimba koko bitemewe ko aho hantu baharopora ah, mwebwe muca mubyitwaramo gute ko wumva babandi bati eh, kirazira kwisamburira ko nk'impene bo baba ngaho ariko kandi bari ko bahonona kandi babona yuko ari bibi muca mukora gute kugira ngo kumbure mwikingire mbose barabuze icyo dufata icyo tureka ni twateye bimwe barabitaye ko ayo mabuye mm. biruma ibindi nabyo biruma ibindi babishyiramo impene ku buryo tugiye kuraba usumenga haritwara n'abategetsi naho baza bakaraba bica bihera mu nyuma bagaca babandanya ariko kugera kuri uno munsi ubona umuntu yoshobora gufata mu minwe icyo kibazo cyaho ku nkenga yoba nde ko twakwituye minisitiri wa mbere akandi kugwete guhagarika ubwabo bakaba barananiranye ugwete yarugwandikiye nde ngo yagwandikiye mutanteri mutanteri aruha abasevudi karitsiye baraza barasomera abanyagihugu harimo nabo baropora muramaze gusubira kwa musitanteri mukamubwira muti rwagwete bakurungikira n'ubu uye ntibirahinduka yego cyane tugendaho kenshi n'igihe tubonye hariho abahaye babigira baropora tukamubwira nawe agahamagara abasevudi karitsiye mugabo bigaherera aho nyene uruzi wavuze ko gwitwa gute hajya kizingo uruzi gwa kizingo Joseph muri nkengabusoro ababazwa n'abantu baropora umusenyi hamwe n'amabuye mu ruzi kizingwe abona rero ruca rubononera kubera ko inkombe zago ziguma zononekara ah, birumvikana ariko ukumva yuko abajejwe intwaro ku nzego zose bamaze gushikirizwa icyo kibazo abantu batayagwaye eh kugira bikingire cyangwa abo bayagwaye nabo bifata gute kugira bakingire abatarafatwa abayagwaye usanga bafize usanga ashira nk'urushinga hejuru nyine komanze nawe ucyo bibona eh ucubona umengo ntakunda ntashaka kuraba umuco canke kurangamiza ku zuba none muca mubirinda gute mwebwe muba mutarafatwa aho muri parking ahubwo nibyo dusaba kugira ngo ubushirangaji bw'amagara y'abantu barabe bakora kandi ari umuti basohora bakawuzana kugira ngo amagara y'abantu akagenda neza akanya rero utarasohoka kumbura ubushikiranganje butarayisohora uwo muti mwebwe mwikingira gute ubuheruka muri covid 19 haravugwa ibyo gukaraba n'amazi meza n'isuku n'isabuni uh, isuku ntako mununge amazi meza n'isabuni kubw'isuku ah mabuji aha muri komine mukaza eh komine mukaza duga ku ijambo amakuru tutamenye amakuru mutamenye nayo mu ntara ya karusi y'umwana w'umutwa yagandaguye bunyamaswa aya makuru ntayo twigeze twumva yabaye iki hari karusi hehe neza umutumba umutumba wande n'agatazirano ariko ndaza gace bitwara ah, aka n'agatazirano ego eh nagira ngo niryo zina nyene wahawe na papa na mama utwakuyurihe gakakwa ndi muri commune mukaza commune mukaza mwese eh. mutwakuye muri ku mutima ah, w'igisagara ca Bujumbura hama mm. nagomba mfashe uyu muntu yareka kuvuga ikibazo cyamazi amaso ego ukuriye uh-huh. abanyagihugu bose usanga bagwaye amazi oya si bose cyese ngwaye ah, gisagara cya bujumbura benshi bagwaye amazi ah benshi benshi cyane eh, igitigiri kinini yabo bamubonana umwe afashwe umuryango wose ushikirwa eh. nababwiye ruguru narumvise ko atamuntu agwaye amaso mbahita ngo nayimba uh-huh. mbo kwa muganga ugiye umuti baguha naho uja kuri farumasi bakwandikira uwo aho muganga haba kuri farumasi nturanyishura gakwavu nturanyishura uriko uraca hejuru uramaze kuja kwa muganga wewe jewe mm. kubera n'abandi tubana bari bayatwaye se kwa muganga bavuze ati uguze umuti urakira yo kirazira kwigereza ko gakwavu kwivura je nibaza yuko rimwe na rimwe usanga hari gihe usanga umuti wanse gukora kwa naka ariko ugasanga kwa naka wundi urakoze nibaza yuko tutoca tuza turabicakiranya canke ngo tubivangatiranye eh, wewe urashobora kuja kwa muganga ku munsi wetu ndashobora kugenda mugabo mu gihe ataboneka mu gihe nk'abantu bose oh, barwaye iyo ndwara imwe wowe waramaze guhebura ariko abarundi bavuga bati ritararenga nturitere ingata nibaza yuko wobanza ukareka kwihebura ukagenda kwa muganga ukaraba ko atacu bagufashije noneho umuceri nawo eh. ukuye he niya mvyeyi eh. itigera irabira rirara abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahe oya oh, aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi Eh? batahukanye ibiro byuzuye ibiharage eh? ifu y'ibigori eh? ntibagiye rero n'abaronse igifobye c'amahera kuri eko kaje ewe ndahomvye humura ntacu uraho kuko promosiyo iracabandanya nyarutse ararubwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe eh. wibaza ngo ni eh. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe yego haba gutelefona kwandika mesaje yego kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe eh. ufite akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kuko iri ube sipesiyali na ikoneti gutyo rero rero ukaba washobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka akarufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje canke kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji vya ekonete bikwegereye babigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanje niwo turi radiyo isanganiro ikiganiro giri aho iwanyu havugwa amaki kirabandanya undi munyuranye ku murongo radiyo isanganiro mwiriwe radio isanganiro higaniro ni ahiwanyu havugwa maki Halo Yambu Halo Yaenda kumva neza tuganira nani Halo Munywanyi rero byumvikana ko oh, eh Halo Ndakumva neza ah, biboneka yuko munywanyi atashotsa ntumva mugajene ariko ndamwumva neza sinzi akagorane koba kashitse ku telefone yiwe kumbure iyo ataba wewe radiyo isanganira ikiganiro aho iwanyu havugwa make mwiriwe ni sawa yego ni sawa mm, tuganira nande tuganira na iradukunda ku muzinda iradukunda umeze neza aho ku muzinda dukunda turashimye n'ayahe makuru tutamenya aho ku muzinda yego nagira mvuga ikintu cy'isukari bazi mm. ko biboneka bigoranye n'iyo bashinze umunyagacimbira akayitanga mu banyagihugu mm. rero urumva umuntu bamwaka ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku isukari kiro ku isukari kiro mm. ah, urumva rero ibonetse ariko niyo bayitanze icyo kiba ntigikwiriye usanga kiburamo irobo mm. batanga inusu n'irobo batanga inusu n'irobo hanyuma mukagura ibihumbi bitatu n'amajana atanu yego bo batubwira yuko ngo hari igihe muri sosoma bayisohora idakwije ibiro mirongo itanu umuvuko hanyuma muramaze kubibwira abo baba bayihagarariye bakamenya icyo kibazo ko kihari nibo nyene babivuga yuko ngo isohoka idakwiye numva ngo ni igipfu kubyakira uko nyine ngo ni ngo babashatse bashatse ngo abanyagihugu barumye bose ngo ntibabure mugabo uraduha igiciro cya leta batubwiye yuko ngo ari ibihumbi bitatu n'atatu mugabo baca bashyira ko amajyana abiri yose ubwo amajyana abiri isaha y'agasashe uko henshi mpora mbona umengo baca babatekerera yego ako gashasho turabyemera ibyo turabyumva ko ari ibyo mugayo robo ibibura ko nayo ntituzi igituma ego nico nyene nanje nagomba ngaruke ko uh, abo bantu bababwira yuko kumbore muri sosumo bashobora gutanga isukari idakwiye uh, nibande neza neza abo nyene bayitanga uwo mukuru w'agacimbiri ni wabivuga yuko hari igihe isohoka idakwiye nk'ubu nk'akarorero woduha ni mu gacimbira kahe byabaye nagakimbiri ka kibenga kinanira ahanyene hafi ku isoko yo ku hafi yo ku isoko ku muzinda kibenga kinanira umukuru w'agacimbiri akemeza yuko susumo itanga isukari idakwiye ibiro kugira ngo kumbure abanyagihugu bahabwe isukari idakwiye twije ngo yazanye imifuka idakwiriye kiro mirongo itanu none babajije muti mbega iyo isusuma itanze isukari idakwiye n'umufuko ikigumi idandaza yabe nyine kandi izi ko yatanze uh, idakwiye ntacyo rero nka twebwe bato bato abanyagihugu bato bato ukibaza nk'umuntu nk'uyo biratugora atubwiye uko kuntu twabivuga ko urumva ko na segiteri yahashyice ariko barayitanga akabyibonera akabantu bababwira yuko hobura ko amagarama make y'umuganti bakure kwirobo yose iradukunda yego ubu nyine uvuga ati twebwe tubashikira imbere ubu nyine nawe washitse imbere kuko uh, ababijejwe bari ko barakumviriza uh, ubu nyine ubona byokorwa gute nka wewe uwo kubwira ati twereke ingene twobikora kugira ngo umunyagihugu aronke isukari ikwiye ubona byokorwa gute ukuntu byokorwa mhm. bo nibarabe hajya igeze gutangwa mm. baze bahabe babirabe babyirabire hanyuma uwo munyagatsindo ariko arayitanga bamubaze igituma bigira gutyo icyo icyo bikurako haze nde ushobora kuza nk'umushebwe zone cyane nk'uwo musegiteri dufise agahaguruka akakivuga nkene rwose akababwira ati ntimuzone ngisubira akababwira yuko babandanije n'igihano cyohaba kuko bariko baraniga abanyagihugu none mwe muravye haba harimo bubeshi cyane koko ibita ku isukari oya nta nta sukari isohoka muri sosomero reka gukwira n'ukuri haba harimo ububeyi ko bo bashaka ngira ngo ibyo bacagura ko basigara mwe mwibaza ko ari uburyarya ni uburyarya kwe none hari ahandi muri murabona kumbure eh, isukari baba bacaguye ko ishobora kudandazwa ah, kumbure ku ibeyi irenga iya sosomo kugira ngo twiyumvire ko kumbure ari uburyarya nko mu isoko ku muzindu ugiye irondera isukari mhm. uyigura uyigura ku kiro ngira ngo woshaka urabye ngira ngo atari n'ibintu bigoye woyera kuko usanga ikiro kiri mu bihumbi hafi icumi bigura nk'umunani ni gutyo mm. ego kabisa baba bayikuye habo bayidandaza amahera nk'ayo ninda bimenyaga wa muntu ko tubona idandaza kuko mbere ugiye unayibaza cyane hari igihe utanayironka ugiye uyibaza mu isoko uyirongera Eh, urumva kuyironka ni na kabero ubugerewe ni ubuntu bugerewe ubugiriwe ubuntu ugiye uvuga cyane ntibanakubwira ko banayifise no mu kuyiguha bayinyegurura mu bindi bintu y'inyegeje ntibayishyira ahabona bisigura ko nk'uwo batazi bashobora kuyimwima uwo batazi ntibashobora kumuha kwera mm. ariko kumbure mwibaza ko biva kuki aha ni iradukunda rero wo kumuzinda ati isukari bo bakwa amafaranga akwiye ibihumbi bitatu n'amajana atanu kubera ko baca banatekeregwa atari ko baronka isukari y'igice kuko baronka iyiburamwo amagarama ukumva yuko bitabanezera ati mbega n'isosumo koko yoba itanga isukari idakwiye nk'uko babibabwira Eh, canke n'uburyarya bukogwa ku bayitanga arabaza aripfudza inyishu iradukunda kumuzinda radiyo isanganira ubundi munywanyi ku murongo mwiriwe hano ndagize mwiriwe yambunetsa tuganira na ni twebwe turashima namwe bimeze gute twebwe ni sawa namwe gute radiyo y'isanganiro umunyuranyi wacu ku murongo mwiriwe duga ku ijambo eee eh, ni mu cyumba witwa kirungu mm, kirungu eee ehe ebo ni ukuvuga mm. je nagomba ngaruke kuri cya kibazo kijyanye n'ikinage y'amanoti y'amajana atanu we n'ay'ijana jana kuko burya iyo iyo umuntu asaba ntaruha mm-hmm. iyo umuntu asaba hoza ko ni ukuvuga ajya amajana atanu kabisa aratuma cyangwa ijana ajana aratuma kabisa nk'urimo ararondera ibyashya ari amafaranga menshi atayakira ayandi arengana bikagora izo nota iwanyu ntazihari oh, izi noti zijana jana kabisa kugira ngo zibone ni ikibazo ni ikibazo hamwe n'amajana atanu hamwe n'amajana atanu kandi handi naho niyo ugizengura itombo usanga yarahetse yaragize neza nkamwe leta yo dutabara zirya miti zijanajana ikazikura igakora ibingorongoro bijya bingorongoro nyene mm. wagomba n'amajana atanu akaba y'ibingorongoro rero birashoboka hamwe bahora babwirenaguza ngo biratakana mm. abo bakibonye bakita originali kubera kuko kidahera ariko none gatoma ko kahiwanye mutagira inoti zijana murabizi bwanagira mvuge ngo ni uko turi no ku mupaka hakure no ku mupaka wa tanzania ariko numvise n'ibujumbura kabisa bafise ikibazo nk'icyo ariko banza umbwire toma mwebwe murazikoresha cyane ngaho iwanyu inoti z'ijana jana mbe nane tubere kuzikoresha kandi tubere tuzikoresha reka nta mafaranga atabura ingaruka cyangwa atagirane usanga nyine tuzikenera oya nani mbwira neza urumva eh? hariho igihe usanga eh, bazikoresha eh. bivanye n'utuntu basuma ah, ari bo ngaho iwanyu ugaca usanga barazikenera ku bwinshi nk'umunyu w'ijana byo gute nayo yo yabaye yaboneka neza mm. bari bakwiye kuyagwica kabisa none ikibazo kiva kiva he byo izo noti zoba zaraheze hoba hasohotse nke mwe muri ko muraba mwibaza ko biva kuki icyo ni ikibazo cy'abo hejuru barongoye banki nkuru y'u Burundi twebwe tubibona gutyo nyine hasa nuko nyene nta gikirundi ufise eh oya ni filipo filipo yego filipo niryo gikirundi yego filipo riyezeri yego utwakuyurihegariye ndi muri kizingwe bihara kizingwe bihara yego kizingwe bihara tumaze kuhamenya inkuru y'uruzi bita kizingwe rwonona kubera ko baharopora aho iwanyu namwe havugwa make kuko hashobora kuba atari hamwe ruronona imisozi yarasitaguritse mhm. kandi bivuye ku bantu b'abaropozi bagiye batwara bimba amabuye bakuramo n'imisenyi bumva n'amatari mu kugenda muga nta n'imwe iragenda oya nyinshi ziri mu kugenda ziri ku manga zirageramiwe hoko gwiki mu maguru mashya rero twosaba yuko bohagarika abo bantu baza konona bongera bononera amaparisere y'abantu ni bande babahagararika gafilipo ubutegetsi ubutegetsi nibwo bwobikora ariko abo bantu murabazi abo bantu abo bantu barahari abaroporera barahari murabazi ariko amazina yabo aho bakorera abo bakora ngaho murabazi eh. murabana babaho hafi yanyu benshi n'ababanyi abandi nabo bakaza baba mu miti itandukanye baje bava ahandi baza konona ubwo ruzi nyine none mwebwe nk'abanyagihugu murashobora gufata ingingo muti ibi turavyanse hako dutwagwa hako imirima yacu ihona mufatikanije n'abatware baho ku nzego z'ibanze hari iciyumviro murigera mwiyumvira kijanye n'ico twarababwiye kuva kera turababwira n'ubu tubandanya tubabwira ariko nta kintu gikorwa hamwe n'abajejwe umutumba amakarita banyumba kumi twarabituye gushika kuri inzu bababwiye gute bose nta kintu mbona twe bariko baradufasha babishuye gute babishuye gute baragenda bakababwira mugabo naho bababwira ntacyo nta na kimwe barababwira bakaguma bakora baba bujije nuko nyine turabitura kenshi tukanababwira rero rero mba twasaba abo hejuru ko boza bakaturabira ibi bintu bakabadukura kuko twebwe inzu zacu turi mu kugenda na amaparisere yacu yaragiye ubu ntacyo tukironka tuvuga tugushimire ababijejwe ngaho harimo musitanteri muri ko muravuga harimwo kandi n'abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze nizere ko bariko baravyumva Joseph we mbere yavuze yuko ikibazo bagishikanye no kumushikiranganje wa mbere nibaza ko ico kibazo ah, numva kimaze kuba inkoramutima ariko ababijejwe bariko baravyumva Radio isanganiro isaha zitatu z'ijoro zibura iminota icumi undi munyuranye ku murongo halo halo yambu yambu yambu me ni impore na mahoro tuganira nande muraganira na mawe nayo meretusi batazira nyamuranzi eh nyamuranzi ni impore ni impore ngaha mukinanira eh mukinanira bimeze gute uno mwanya gukinanira avugwa aya maso ayadufashe mm. namwe namwe nuko uko aya maso kweri ndabona yuko agiye kugisiga eh. mu bisanzwe aya maso aboneka ko yandukira cyane mwumva ngo aturuka kuki nibaza yuko ari cyiza cy'amaso urabona kera ahahora amaso yahora atera bakayita ngo ni amaso y'imbwa sinzi ko ariyo yoba yahagarutse rero mugabo araboneka ko yandukira rwose agira akira amenyo ntiyandukira cyane none mwe mwirinda gute ko mbore kugira ngo ntimubandanye mwandukizanya aho mu karere mbere mbona umuti w'uko umuntu yoshyira amazi imbere y'umuryango nka twebwe tudahagaze abantu bakaza barakaraba kuko utaridingi urabona akoze ku mahera nka twebwe tudandaza mm. nawe ukayakora ko ndabona ko byonyaruka yuko nawe wiziringiye mu maso utakara byobogira mm. wowe ushobora kuyandura Eh, mwe none mwari mwarabihe byo gushira amazi hafi kugira ngo kumbure uwuje nk’umushitsa aca ahita akara mwari mwarabihebi aho iwanjye njyewe nahasubiye kugira nsubiye nikubita agace nshyira amazi ngumize amazi imbere y'umuryango kumbure hari n'abashobora kuba batumva uwo mugambi eh, uca uba ubibumvisha gute ko binjiye iwawe bategerezwa gukaraba nza ndabakibura yuko boza barakaraba kuko urabona aya mazi araboneka ko yandukira rwose mm. birashwanisha hari ingorane bitera igihe bitera ingorane akavuga ngo jesi simba ngaho utayampaye ngo ntegereza kuyarindira ngo yaronke cyangwa ugasanga ari karakubwira ngo genda uvunjishe mm. nawe ugiye kuvunjisha ugasanga ntuyaronse ni ukuvuga bakwiye kuyaturondera kabisa nibaza ko yagiye ikambona umwe ngo nta mashasha aboneka ibyo nibaza ko heberi bariyo yobimenya cyane mm. yego kare mwe mwayaronka gute yabavuye he yava mu banyagihugu cyangwa yava muri berbe wasanga abantu baza kugura bakaza bayazanye ariko ubu ntayo bazana ariko ubu bazana yakunze abisigura ko abantu batunze sinzi ko ariko bimeze none bafise amahera akuze ga bwana mpawe nayo meritus nyamuranzi eh, ntiwumva yuko nimba bose bafisa yakuze kuze wogerageza ku munsi w'ejo nturaba ah, nkazogenda kwa konozironka pe uzogende hanyuma muduha amakuru icyo nicyo umuntu akwiye gukora akishyikira muri berube akavunjisha tukaba tukazironka kuko tuvuze ati berube izituronsi izo noti mugabo ugasanga natwe turagira ubunebwe bwo kujya kuzitora muri berube rimwe na rimwe uca usanga ah, hariho ibitumvikana hano inyabitsi nayo twegereye uwa mutugu wa birimengo kumbure tuyage n'abegereye ya sene yabo abakora mu gisata cy'ubuhinga ndibaza bariko barakumva gatanu kuri gatanu ni ikibazo bategerezwa gutorera umuti mu kiringo gito ntugire ikibazo toma eh, hanyuma rero n'ujya murongo wa kabiri cyangwa na mirongo ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri nawe ni muze muhinyanyure ntiwagenda neza eee eh, ngira bivana n'ikirere toma Ah, nuko rero reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kuronka akaryo n'umurongo mukatwakura joseph yatwakuye ari muri nkengabusoro ah, mabuji yatwakuye ari eh, ngaha mu gisagara cya bujumbura neza na neza kuri parikingi bukuru jado yatwakuye ari kumukaza nawe nyine